Chunka KAPITULO kaq capítulo. OFRENDA MANTA Galacia laupi inihkunaman Kamachishaipi hinaya, ofrenda ikichikta hunyuichik. Sapa kamaya sapa domingo ganas ofrendaykichikta chikman hina. Chaynapi chayamuptiraq mana huñuchkanaykichikpaq. Chayamuspayñataqmi, ofrendaikichiktaja kartantinta apachisaj, Jerusalén llaqtaman akllashqaykichik runakunawan. merin ñuqawanmi Pablo pa ri munasqanmanta. Hamuspayqa Macedonia launinta muyuramuspam, hamkunaman chayamusaj. Yahachusmi una kariman hamkunawanja. y iman, tukuy para tiempupas, chaynapi maytarinaypaqpas Manam Manan pasadalla hawaykuytaqa monanicho. Señor monaptinga, hamkunawan unaikaita munani. Ichaja Efeso yachtapim, penticos Pentecostés fiesta kama. Punku hinam kicharayachkan manta asuan masta willakunaypaq. contraparti kunapas kachkan. Timoteo chayaramuptinga, amam llakisqataqa Paipas Paypas Yuhahinam, ñuqa hinam señor manta Chaynaqa Chaynaha amaya pipas despreciachunchu. alin allinllata ñuqaman mi Wakin mi paytaqa suyachkaniko. Inigmasinchik apolustaja, ruegarhanim wauhikunawan hamkunaman Hamunampah, aswanja manaragmi hamuita munarqachu, Paija hamurunqa tiempun karuptinñam. Saludukunamanta. Cuidakuspayaqa hahina sayaychik iñiynikichikpi. Valorchakuspaya kallpanchakuychik. Tukuy imatapas yaru ruraychik. Yachankichikmi Estefanas hawasimpi wasinpi mi. Grecia punta puntallataraj Cristoman inikurjako, inaspam inijkunata son Juan servichkanko. Hamkunapas chayna runakuna ikichikta munani. Kasukuychiktajya llapallan llamkaq masinchikunatapas. Kusikunim istifanaspa, fortunatupa, chaynatak akaikupa hamushangwan. Mana kaptikichikha, paikunam rurarjako rurarqaku hamkunapa ruraynikichikta. Paykunama kallpanchawarqa. Kallpanchasurqankichiktaqmi hamkunatapas, y kunata Asia laupi un kichi. Aquilawan prisilapas, señor saludamosun anchallataña saludamusunkichik. Saludaykamusunkichiktaqmi, wasimpi wasimpi iñiqkunapas. inykhunapas. wawqi panikunam kichi. LIVIA saludana kuichik, abrazana kuikuspa. saludamo Pablum KICHIK kiki puni jamuspai Pipa Señor Jesucristuta mana kuyaga cachum. kachun. Hamuiñaya Señor llaiko. Señor Jesucristo ya, KICHIK MANMI Llapallaykichikmanmi apachimuikichik Cristo Jesús pikuyakuyniita.